muri kano kanya tukaba tuza kuganira cyane cyane ku bijyanye n'uruhara rw'abo barundi bari hanze bita abadiyasipora mu bijyanye no kubaka inyubakwa zishobora gufasha mu iterambere ry'igihugu Mune musi rero tukaba twaronse umutumire navuga nti adasanzwe kuko anumwe muri abo nyine muri abo bo muri diaspora basanzwe bariko barafasha mu iterambere ry'igihugu mwaza kumwumva mukanya ariko e, eh, murumva yuko ni kibazo uyu munsi twavuga yuko gifise ishingiro na cyane cyane kuko mu twage twabibona mu myaka iheze eka uko haba hariko harahimbazwa indwi hariwe diaspora ya bari hanze harabaye uvuga nti eh, kwiyemeza ko abarundi bari muri diaspora bagiye guterera cyane bimwe biboneka mu iterambere ry'igihugu rero iyo terambere rica mu bisata byinshi canke mu mpande nyinshi eh, haba mu bya mu bijyanye n'indero haba mu bijanye n'ubudandaji haba mu bijyanye eh, n'imico kama ikambere n'ibindi ariko uyu munsi twa twafashe igisata kimwe gusa nikijanye n'inyubako rero mu nkone eh turaza kandi no kubahamura imenyereye turaza kubaha kanya kugira ngo namwe abarundi muri hanze akaba ari umwe mu ba diaspora eh, wo mu gihugu ca australia asanzwe akorera imigambi y'iterambere ngaha mu gihugu cy'u burundi ngira ngo sinzi korona bivuze cyane akaba kandi mbere eh, ari we novuga eh, nti patron cyangwa atwara ishyirahamwe kemensi burundi ngira ngo si ibyo byonyine reka ndabaha akanya mu idondora ariko baratwumviriza Ah, mu migambi mikuru mikuru ndiko ndarangura harimo kubaka amazu nyene cyane cyane novuga ati yaba diaspora mhm. bivanye n'ingorane bagiye barahura nazo mhm. ah, nihereye ko jewe ndi mu bantu bagiye barahura n'ingorane yo kurungika amafaranga ugasanga bayatwibye mhm. batwubaka ibitari byo rero ah, ngira amahirwe novuga ati n'Imana niyo mu ruhara wanashaka ndaza ngaha mu Burundi cyane isanga yo muri icyo gisata none ubu turi ko turaheraheza kubaka ikigwati cya mbere cy'akataraboneka ngaha mu burundi twise csbu village mhm. ah, muri miriwari kigizwe n'amazu ya kijyambere mirongo ibiri n'umunani mhm. yego tuza kubigaruka ko cyane turiho turavuga ibimaze kurangwa kambere n'imigambi ya kazoza eh, murumva yuko turi kumwe n'umutumire ari muri icyo gisata cyo kubaka nyubako zishobora gufasha u uburundi gutera imbere mu gihe imigambi yotahurwa neza n'abarundi bose bari mu mahanga umwe akagira icyo aterere buherereye ego rero ndasikirombo kuri mikro muri kano kanya reka ndabaha ikaze mwese reka dusabe kanya gatoya muri ubuhinga bw'ivyuma Anselme irambona adusheka rimbo kugira ngo tuce tubandanya n'ikiganiro isanganiro kiganiro ikiganiro ni karadiridimba mwumvise ko uyu munsi turiko turaganira ku ruhara rw'abarundi bari muri diaspora bari hanze eh, mu iterambere ry'igihugu cyane biciye mu nyubako nabwiye ko turiko n'umutumire ngaha yamaze kutwidondora akaba yitwa Fabrice Mana irakiza akaba ari umwe mu diaspora muri muri Australia akaba asanzwe akorera ngaha mu Burundi imigambi iterambere mwumvise ko amaze yaramaze imyaka 17 mu ico gihugu akaba amaze imyaka itatu ngaha mu Burundi ubu reka ari karakora ibitandukanye mwumvise kandi maza kumva n'ibindi byinshi canke mushaka kuduhamagara kuri za nimero zo mu biro canke zo mu nzu bita amafixe mirongo ibiri na zibiri mirongo ibiri na zitanu mirongo ine na 43 mirongo 75 canke mirongo 22 mirongo 24 mirongo zitandatu ubusa kabiri aho hose mutanguza akamenyetso ko guteranya mwacira ko amajana abiri na mirongo itanu n'indwi gutyo turaheza tubandanya duhanahana ibyiyumviro eh, turaba umwe wese icyo yoteranya cyane cyane mwebwe abarundi muri mu mahanga kuko turazi ko ni ikibazo musanzwe muzi umenyereye igihugu cyose cyama gitezwa imbere na ba nyeneco rero eh, tudatebye eh, fabrice eh, manirakiza muramaze kutwidondora muramaze no gutangura kutanga uvuga imigambi yanyu mwatanguye mbega mwebwe iciyumviro caje gute cyo guterera uburundi biciye muri ibi by'inyubako murakoze cyane ah, jewe mu buzima bwanje bwo muri Australia mhm. kuva mu 2014 nari president wa communauté aho narindi aho bita muri Melbourne cyangwa mhm. Victoria mhm. rero mu gihe kitari gito kenshi twarakunda kwicara tutunga urutoke ibintu bitari ko biragenda neza ngaha mu burundi mm-hmm. Ah, cyane cyane dufatiye no kuri ibyo by'inyubako cyangwa tugafata no kuri politiki wanashaka ngahitarikira ahabwa kirahabwa agaciro nza kwiyo turuva mhm. ah, novuga tuhoraho nyene yadushizemwo iryo yerekwa ryo kubaka amazu mhm. ah, ibyo bisagara eh, rero icyo gihe ndibuka tu tuwaprocinga rero banki ya BHB ikitwa fondo rabitayiri be mhm. ah, turagira ibiganiro bitari bike turabumvisha kuko urabona mu mamisiyo yabo ni iyo kubaka tugira amahirwe rero baratwumvira mhm. ah, inkuru y'umwana isubira inyuma mhm. twagira dutangure kubaka mu mazu ahantu bitizegeye igitega Mugabe icyo gihe biragorana kuko arabagize ngo tuje kubiba harabari bafisemo amaparcelle bakaca mhm. batugwanya mhm. abandi nabo bakavuga ngo tubanze twerekana ayo mafaranga abazungu baduhaye mhm. birambabaza rwose kuko ntibigera babona ko ubwenge bw'abarundi ari bwishi eh, icyo gihe rero um, tugagize ibiganiro na BHB iratwumvira mm -hmm. ica rero iradu wanashakira nadu challenging ati banza rero mucama barabara e, eh, turaronka ikibanza hariya muri miroir mm -hmm. ki hectare n'igice tubi eh, tuyihejeje um, jewe ku bwanjye nabona ingorane ziri muri diaspora mhm. kandi nkabona ko ba diaspora bipfuza kuronka ikintu mhm. eh, kimeze novuga ati umwizero muri iyo transparency mhm. rero ikintu kigaragara eh. Eh, gishobora kubahuza bose bakiyumvamwo bagaterera exactly icyo gihe rero iyo project turagera ahantu ndabumvisha ko wewe tanga senkanpusa y'iyo nzu mhm. hanyuma um, muvugane na banki mhm. uh, ikubaza ama expertise yayo mhm. ikubwira amahera ha ku kwezi ku kwezi uyashoboye urosa inyubakwa abo rero bafashe iyo risiki icyo gihe ubu ayo mazu bayafise inzu twatanga kuri sensa miliyo ya y'amarundi ubiri muri valere y'imiliyoni magana umunani vuga ati noshira mu mashantiye ya mbere cyangwa mu bikogwa vya mbere canke mu mugambi wa mbere uri kurazana mhm. iterambere ry'igihugu mhm. kuko urumva duhimikirije b'abarundi bene wacu bari hanze mhm. bakagura ayo mazu hanyuma twebwe urumva ko tubikora professionalisme ikindi nacyo ni cy'uko jewe ndiko ndabibakorera urumva bagira iyo confiance kuko ndazi ukuntu amafaranga bagora mu kuyaronka mhm. rero sindi bujye kuvuga ngo isima ndayicanga utaruko canke ngo ngo ngo ndabagirira ibintu nzi mhm. ko hirya yejo bizoba you know bizobateza gahinda mhm. ni mu nzira rero yo kuzana iyo transparency bobo rero bakavuga ati Fabrice arazi amafaranga yacu amafaranga tugora ngaha kuronka therefore turamwizeye nanje no mu bibazo byose nagenda ahurira muri iyo projet nahagarariye ako kara karanga ko kuvuga ati abo bantu banyizeye mhm. babone iyo confiance ati na Jesse no nupfuma ndabivamwo ko mhm. kugira nje gu eh, nje guca hirya no hino mhm. eh eh, cumi kujana jana mhm. akaba arose iyo nyubakwa urumva caronka ideni mhm. bivanye n'amikoro yiwe mhm. twabaha amadeni kugera ku myaka cumi n'itanu sapoze rero umwe yafashe imyaka cumi n'itanu urumva binahindura ibyiyumviro kuko nimba ari muri Australia ahakora urumva nimba ari igihumbi cy'idolari acarungika mu Burundi mm -hmm. na yangorane y'amadevize na yangorane eh, yo ku bariko barafata ama mortgage cyangwa ayo madeni hanze rero wimvire wa murundi afashe ideni muri Australia akacafata ideni ry'imyaka mirongo itatu urumva ko n'abana biwe azobaraga aho hantu mhm. so ka kantu ko kugumiza umutima mu burundi kabaga kaba kariko karatituka mm -hmm. eh yabaye muri iyo nzira yo kugira dusubire twugura amarembo biyumve mu Burundi kandi basubire kwimvira abagihugu cabo cabo bibarutse abagire bati tuharangurira imigambi exactly. ego mwatubwiye umugambi kuntu mwawiyumviriye kuntu mwawutanguye mbega uwo tubakora umugambi wa Fabrice Manirakiza mwebwe canke eh, uyu munsi muri muri benshi muri yaguye Ah, novuga ati nuba muri uwo ni nka twese kuko je nabaye imboneza yawo gusa mhm. nayo ubundi urumva wari we wese ngaha yisangamwe wanashaka no mu Burundi mhm. nayo ubundi ishiramwe kamensi Burundi ni ishiramwe natanguye ndarondera abagenzi nyene baraza mu nzira yo kunshigikira mhm. um, eh, turatangura um, ah, eh, ziri mu bwoko butatu harimo vi vvip hariho VIP na, na standard uh -huh. vvip yari ku miliyoni majana atanu z'amafaranga y'amarundi uh -huh. vvip yari kuri majana atatu na mirongo ine mhm. uh, standard yari ku miliyoni majana atatu mugabo zose um, ahubwo um, ndabahaye ikaze canke n'abariko baratwumviriza mhm. kaze wageze kuratira ijisho niba batarabibona kuko muzoza murabe turi turatanga imfunguruzo kuri ba nyeneza ubu turi ko mu ikaburimbi gusa rya uh-huh. nyuma ba nyeneza mu burundi bagiye kuraba eh, amafaranga iyo batanze yakoze hari n'abaringaha bamaze gushika yego sinzi nabo muri yose gusa cyane nabo ku isi yose mbese benshi ubwo ni n'abo muri Amerika cyangwa miliyoni amajana atatu sinzi ko ari uwari we wese urumva abarundi ikintu nkunze kubahanura kenshi ibi ndiko ndabivuga muri rusange ndibuka nk'itangura ayo maproje cyane cyane navuze igitega mhm. bumva igiciro nk'icyo bakacavuga ati ibyo pfuma byose bipfa mhm. ati kuko uwo muntu aje kutwiyuba nkavuga ati mugenzi mhm. nimba ugiye mu kamenge hakazi bisi igiye uh, mu cyarama yireka igende wowe uzokurira igiye mu kamenge which means um, urumva ko nk'ubu utwe twarabona abakiriya bashoboye ayo mikoro ni nacyo gituma twatanguye kuri zike kugira banabone ko dushoboye nayo ubundi urumva ubu turi ko turagira hariho n'umugambi tugira twubake hajya ku mashurwa ama etaje ah, mugasenyi uduka hejuru ya cyane yego mhm. urenze kamenge mhm. munsi ya perezidanse w'ama apatimenti zimwe nk'ibigeretse inshuro indwi mugabe rimwe ama apatimenti mirongo ibiri n'umunani mhm. ni ahantu hazobamwo imiryango mirongo indwi muri yare mirongo itanu n'indwi urumva aho hose turi ko turagerageza kurondera amazu azimbutse mm. kuko ayo yoyo uzosanga ari munsi um, ya za miliyoni namwe mvuga kare eh, zo ziba zizimbutse gusa ubyiza mbere ego yari intango kugira ngo mushobore kwereka abandi ko mwo bizigira bizera ibikorwa nk'ibi eh, mbega turabye kugira ngo mwubake ibintu nk'ibi mu gisagara ca bujumbura mm. eh, byasaba uburyo bungana gute kurumva inzu ndumva imwe imwe mugabo birasaba n'umutahe nka mwebwe yishira hamwe ryanyu bwa mm. mushoye gutangura umugambi nk'uyu eh, ni izi ntererano z'abantu mm. ni uburyo bw'abantu ushanke harimo aronse n'abandi babashikira mm. mugana akubwiye ko mu ntango hariho obvious contribution twagize mhm. yo kugira babyumve yo mhm. kugira tubereke ibiboneka yuko namwe mwiteguye ego mhm. kuko muri kimwe twabona nga mu Burundi harakunze guca aba investisseur baba beshi mhm. beshi cyane wanashaka rero keshi wasanga batuvuga muri iyo migwi babashira mu bandi bashaka eh, baje kubesha abantu bamwe baca barengana exactly eh, ubu rero je binezera gose kubavuga tubukazi babyibonera ubu rero dufise abakiriya beshi bashaka amazu na kandi tekinisme irimo ni yuko n'amazu tuyubaka yafashwe nubwo nteye ubuhinga mushiramwo eh, eh. eh ubuhinga burimwo mhm. nuko amazu nk'ubu hari amazu dutegekanya kubaka mhm. ayo yose aba yafashwe mhm. urumva ko bica bigabanya risque kuri bose eh, novuga ati ni gisata vraiment ki um, ah, abantu nobahimikiriza kujamwo muvuze ati n'amazu aba yafashwe ahera yamaze gufatwa no kuvuga ko nabaza kuyagura nabaza kuyapanga kuyagura kuyagura eh. Eh. baba ndi bari hanze gusa oya n'abari ngaha n'abari ngaha ah, uwo ari we wese abyumva ashaka inyubakwa nk'ubu wafashije mu kubaka aya mazu eh. yatanze uburyo bw'uwari muri australia cyangwa ari muri amerika eh. niyo azamu ukamushikiriza iyo nzu ashobora ayigurisha eh, cyane rwose mhm. niyo atoba arayishyikana mhm. yoyigurisha ni uguha akarorero k'umukiriya umwe hajya muri miriwari nyine mhm. ah, yafashe inzu ararihizo dipurusa hanyuma turatangura kubaka wanashaka tutaranaheza Um, n'ibigega mhm. um, ahura n'akabazo kubera jere yumva afise abarundi novuga atabakiriya benshi mfise mhm. kuri lisite ahita ambwira ati jewe nkuye n'akabazo ati ndonero wuca nkuramo mhm. yamwungukiye amahera menshi urumva mhm. yayigurishije itararagera nawe hagati ego reka twibutse abadufatiye hagati mu kiganiro ko iganiro karadiridimba kuri radiyo isanganiro aho uyu munsi turiko tuganira cyane bashobora kurata icyo bakoze eh, muvuze kandi ko hariho n'indi migambi yo kubaka muri ko murategura ngaha ah, munsi ya perezidanse ngaha mu gisagara cya bujumbura eh, ah, iyo migambi izoza ingana n'iyi cyangwa eh, hariho akazoba n'ubwanda akantu mubwira ati mwarahinyanyuye kugira ngo bashobore kuhahurumbira bahurumbe izo nyubako cyane ego akabijya karimwo nera kuko urumva ubu turi turubaka tujya hejuru cyane cyane twisunza akamu ka leta mhm. ko kugabanya isi kugira aho kurima haboneke mhm. um, rero ni amazu ari mu bwoko bw'amapatimenti mhm. ni inyubako imwe izoba igeretse inshuro indwi um, ego inshuro indwi hanyuma ugasanga inyubakwa imwe irimo imiryango um, mirongo ibiri n'umunani inyubakwa imwe inyubakwa ni etaje etaje yose mm-hmm. kuko ku kuri furo imwe imwe mm-hmm. ah, haba hari imiryango amazu ane mm-hmm. eh, ama apartment ane eh, ni yo hasi yose reko ama aparitema zine uvuga haja ko imiryango nakubwiye abajene vraiment je ku bwanje ndipfuza kuza kubijwi ry'abajene canke kuba imboneza y'abajene aho nshoboye eh, ugwaruka bajye bakiri barakora bakiri bakiri bato ego um, mhm. n'abafunksioneri ba leta kuko vraiment nganira n'abantu gasanga nk'umuntu agiraje muri roterete ataragera ahantu mhm. yoba yo kuyironsa agasago nkavuga mhm. ati n'ibintu bishoboka ngaha mu burundi mhm. kuko ah, turafise amamateriyeri dufise amamendevure ibyo byose ni ibintu bishoboka urumva rero ko turi ko turagerageza dutera tumanuka eh, muragize ibiharuro muraca nk'ibyigwa kugira murabe muti izi nzu tuzubatse by'ukuri abarundi barashobora kuzifata barabye uburyo turana uburyo abarundi bafite ubusi bwinshi benshi benshi baravuga ko bakenye ubwo izi nzu nyene miliyoni amajana abiri mirongo itanu canke amajana abiri dufate ni bangahe bashobora kuyati barazifashe ngaha mu kirugo cy'u Burundi urakoze mhm. ah, iyi ni migambi tuza ku dukora twagize ibyigwa bitari bike mhm. eh, kuko bivanye na domande dufise mm -hmm. hubwizo ni nkeyi cyane kubafise ubwo buryo Mhm. Eh, ku bafite ubwo buryo singiye ngo mvuge ngo ni aba barundi benshi nga mhm. canke ah, ngo aba most likely uza gusanga benshi ari abo hanze mhm. mugabo hariho n'abandi bo ngaho usanga nk'abakomerisi urabona ko baba bari mu bintu usanga birosa uburyo baronka amahera naturiye mugabo hejuru y'ibyo n'ayo mafaranga si ngombwa uba uyafise aho mhm. dusaba ibice cumi ku jana mhm. riha miliyoni mirongo irindwi na zitanu ayasigaye ukajya muri banki ikakiguha ideni mhm. eh, urumva ko ibyo byose ni ukugira ufite ni mu nzira ni nka kujya uba upanze inzu urega ajya uriha ku kwezi niyo mafaranga uriha muri banki hanyuma iyo iba ku kazuba rwawe eh. nk'umuvuduko mutima wagize ibiharuro birangwa ni jiminasitike igiharuro umuntu ashobora gukora eh. ngira ngo inzu nuvuga ntigereranye ngaho mu Burundi ni nk'ibihumbi nk'amajana abiri dufata mm, eh, mm. nk'ibyumba bibiri cyangwa bitatu na salo ibihumbi amajana abiri mm. eh, mugiye guharura murabona ko nk'umuntu nk'uyo apanze inzu y'ibihumbi amajana abiri ku kwezi ashobora kuronka byoroshe iyi nzu y'imiliyoni amajana atatu cyangwa abiri n'itanu ni cyo ujya nagenda babwira burya mbe bavuga ngo ikati inkenzi kebwa bireba eh wiwi canke ngo numvuka ari bwo guzuri ngo sinzi ko babivuze yego cyane eh rero ico nashatse kuvuga ni cyuko nababwiye ko turiko turagenda tumanuka turondera ukuntu two twokubaka kuburyo warundi apanga desami azoshoka aronka iyo nzu nayo ubundi kuko arimwo na na n'ikintu cyo kumvisha abantu no kubereka iyo iyo systeme kuko turiko turavuga ku ba diaspora mhm. ibi ni ibintu aba diaspora tubaye mhm. nibyo biteje ibihugu bindi imbere mhm. mu nzira yo kugira habe bisagara byiza rero um, eh, nuvuga ati bivanye na majority y'abari ngaha abantu benshi abari ngaha benshi nta n'ibice nuvuga ati mirongo itanu ku ijana twabonye byo afodinga byoshobora izi nzu turi ko turubaka mugabo abo twabonye bo bishobora abantu mugabo bava biyumvira ati abantu eh. bariko barakora iyi migambi y'ikubaka ngaha mu Burundi eh. biyumvira abantu bo hejuru cyane wa murundi wo hasi umashaka kwisununura sibo ngira ngo bashize imbere erega eh, ni nka kimwe nakubwira kare none ko wumva uwo murundi wo hasi ubataragerwako mm. tubihebe biragoye guhera urumva jeda ndabyivugira nabahaye akaroro kare ati ikintu ngaha mpanura abarundi niwabona iterambere rije ukabona ati we ntiriragushikira ntuzoce uvuga ati je ko ritaranshikira byose n'ibipfume bipfa no wewe kontribu aho ushoboye kuko nawe rizogushikira ego numva yuko iyi eh, migambi ni myiza mugabo mugira muti isa n'iyahereye hejuru ubwo ntabapfa bibaza yuko ngira ngo bati none twebwe ryari mm. abantu batoye mwaza eh, eh. ko ari nko mu myaka ingahe um, hanyuma muri iyo nzira rero tukabandanya turi tura urumva ubuhoho dufite experience biroroshe kugira mhm. turondere ah, tekinisme yo kubaka zanzu zijyanye na ya mikoro y'abarundi mhm. eh. mbega nyine nk'umurundi ari ngaha ah, ashobora kuba umudandaji cyangwa umukozi wa leta cyangwa umuntu asanzwe agira ati jewe nashaka ko abantu banyubakira inzu eh, hari abo mumaze kuronka babitura ego cyane gose hariho nabo turiko turazubakira wanashaka bababo mm. ngaha mm-hmm. mugabo beshi n'aba diaspora mm-hmm. n'abarundi bari hanze mm-hmm. rero abo ngaha bari ngaha mu gihugu ntaba muri aronka abo ah, ngaha turamaze kubaronka mugabo si beshi paraporo y'aba diaspora nkeka ari kubera twatanguye tubitera kama aba diaspora mugabo nicyo cyiza cyo kuganira namwe nibaza ko nabandi ubu bagenda barabyumva ko mbo Eh, nuvuga ati zikuru zikuru zagiye ziraba n'icyo kintu nyine cyo ku ah, kimwe na impanuro abarundi mm-hmm. ndavuga ati iyo iterambere ritarakugera ko ah, fasha wowe mm-hmm. urizo kugera ko ntihagera mm-hmm. kuko naguhaye akarorero nk'igitega ndibuka twagira twubakana ubitizege icyo gihe rero bica biguhurirana yuko bari abantu mhm. bari bafisemo amapariseri usanga bakomakomeye mhm. baca bavuga ati rero iriya mujene aje kubahenda baca bavuga ukuntu akuriya bica biba mhm. ngombwa rero ko ko mpumberayo n'amafaranga atari make wanashaka mhm. mugabo um, ndigumya mhm. eh, ndigumya yindi challenge rero yagiye iraba mukiri kuri icyo cya nkageze ah, gemana ko bwa mbere bavuga ko hazo kwakwa ama nyine eh. n'ibyo ni ku musozi hejuru eh. hejuru y'igisagara cya gitega um, ikindi nacyo ni icy'uko uh, mu ntambamyi zimwe zimwe nagenda ahura nazo ya nzira nyene baguma bavuga ngo abajene ntibashoboye urabona ko ubuhungira imana twararose umujama eh Fabrice Fabrice niona je je ndakubona muracari muto nivyo mfite nk'imyaka ingana je se imyaka 30 30 urubatse Ah oya sindabwaka. Eh acha mm, eh, Ngira ngo eh, kubona ukiri muto ngira ni tatumangira badashobora kwizera vyoroshe. Cyane gose. Mhm. Mhm. ashiyo yarabaye challenge nini ya. Wacu wikosora gute? Um, burya ikintu no hanura abajene cyangwa mhm. abantu batwumva nta kinanira umutima ushaka mhm. eh, kandi bivana n'ukuntu we wiha presentation ah, we wiha ubuntu mhm. kuko ndakunze guca umugani mu kirundi eh, je nabaye kwihagarara ko ko ico shoboye je nabaye imfuvyi nk'ikiri muto mfise eh, imyaka 8 rero mu kirundi ndakunze guca umugani mu kirundi bavuga ati iyo ubuze ibere ry'umubyeyi wo nk'iry'impene mhm. rero muri iyo nzira mhm. nageze ahantu mbona yuko umuntu yageze ageze ahantu akaba imfubyi kiri muto eh. cyangwa agahura n'ibibazo mhm. isi yose imuraba kugira babone feri yaza kugira ukunanirwa aza kugira mu buzima iyo ugeze aho rero nta yandi maragamiro uba ufise atari ukwemeza eh, atari ukwemeza isi ko ushoboye so ni muri iyo nzira rero byaramutivye ku kugira mvuga ati burya ikintu kigira umugabo umugabo mhm. ni gusiga izina ryiwe ku isi mhm. eh, naho kuri gitewe utacusize rumva ko reka turabandanya mu kanya dusabe eh, anserume mwe bw'izima turumire amateka toya tuje tubona tubandanya na cyane cyane turabangira ngo mbega muri kazoza hatekanije wiki eh, canke muhanurika abarundi reka mu kanya tugaruka gasagahugu igihugu gifashe Eh turabandanye n'ikiganiro karadiridimba kuri radio isanganiro mufise ko turo turaganira kubijanye n'uruhara rw'abarundi bari hanze eh, mu iterambere ry'igihugu cyane biciye mu nyubako uruhara rwabo rwo buruhe mwabyumvise n'umutumire wacu Fabrice Manirakiza asanzwe ari umu diaspora canke umurundi yakuriye mahanga muri Australia uwo kari karakorera imigambi iterambere ngamo gihugu cacu biciye na cyane mwishira hamwe asanzwe arongoye KMC Burundi eh mwako matubwira eh, intambamye mwage murahura mu bikorwa byanyu byo ngaha mu Burundi biciye muri izo by'inyubako sinzi ko mufise amatango kuvuga n'imigambi kazoza hari indi migambi mutekanya gukorana cyane ko twumvise ko eh, iki bariko barabihurumbira cyane nk'ibi by'inyubako hari indi migambi mufise mushaka kurangura haba muri no makaje muri kazoza nyene murakoze cyane mm. imigambi yo kurangura ni myinshi vraiment ah, kuko burya wambaye ikirezi ntamenya yuko kera mhm. uburundi bisa opportunity nyinshi cyane mhm. buha abari bo bose mhm. rero nicyo gituma banashaka kubona twe tuva hanze tukaza gukora ngaha mu burundi nuko twarabutswe um, impano imana yahaye uburundi rero mu migambi ah, hari iyi yo kubaka nyine hariho mhm. n'iyindi nk'ubakarorero hariho ah, asiranse eh, duheruka gutanguza yitwa agiko mhm. african gateway insurance company mhm. iriko irakora ifite innovation muri protection juridique aho majority mubonegeranije harimo aba diaspora urumva nk'uno w'aba diaspora ah, novuga ati diaspora bafise mu ruhara hari n'ubundi mugambi turi turagira abo babifuza wanashaka kugura imitahe bozuwa microfinance mhm. ah, amwe babika amafaranga uretse amabanki microfinance ubwo mhm. twashaka kugira banke kandi narigeze no kubivuga mhm. mugabo bivanye n'uko urugendo rwo gutanguza banke kwegeranya miliyari icumi cumi twabonye rushobora kuba rurerure turavuga teka dutangure kuri microfinance iyo microfinance rero nayo izo habitangura vuba mu kwezi kw'inzu karindwi mhm. ubu rero harasigaye mm, ibibanza by'aba akisiyoneri bakeyi mhm. bashoboka mhm. baba babyifuza akazi mwavuze intambamyi ni ikintu atoca iruhande ateza gushyira ahabona eh, turazi ko diaspora uyu munsi baravuga yuko hari usanga batari hamwe abarundi batari hamwe eh, tuva ko iyi migambi muri ko murategura diaspora bose muri Etats Unis muri Canada muri Australia muri Suisse n'ahandi muhuriye ko cyane gose rega mm. kujya uza wumva diaspora hamwe hamwe ngo ntibahuza n'abantu mm -hmm. nyene usanga bariko barapolitiza ibintu mhm. ubu si mu nzira y'ibyo gupolitiza mhm. ibintu ubu uwo ari we wese azoza araboneka ego urakoze mm-hmm. ah, muri kimwe novuga ati no hanura abarundi mm-hmm. ni ukubanza kubona itunga imana yaduhaye ry'uburundi mm-hmm. n'ibirimwo hanyuma twaca turengera ubwo budumbi budumbidumbi bwose twagiye turahura nabwo emami iby'abazungu batubwiye ngo bajya n'abahutu ngo bajya n'abatutsi mm-hmm. mhm. maze gutembera ibihugu byinshi jewe mhm. ariko mu bihugu byose nagiye ndacamo nta gihugu na kimwe nabonye umuntu agira amahirwe yo gutanguza umugambi ku mafaranga makeya nk'uburundi mhm. kandi uwo mugambi ugatera imbere mhm. urumva aha niyo ufise ibihumbi mirongo ibiri by'idolari mhm. canke niyo ufise ibihumbi icumi by'idolari uratangura umugambi alo amahoro neza murakomeye muri bande mutwakuye muri he amahoro cyane nitwa david nkabanda bakuye ndi yota muri canada aha david urakomeye umwaka mushasha rero umwaka mushasha yego eh, arakumva arakuramutse amaze gushika ko muri cyo gisata eh sinzi ko kuri eh, eh nagateka kuri twebe abadespora baba hanze mhm turamuteye intege tumubwira ati basha abandanya abandanye migambi aha kandi nkaba notera n'abandi ba diaspora aha ariko baranyumviriza ariko bo bandanya bamushigikira muri iyo migambi yego cyane yewe nararavye ama image aho hantu bita kuri miroir n'ukuri birateye igomwe ego cyane ni ibintu byiza cyane ariko rero nari akabazo kamwe nagomba ndamubaze ego ego David rero ndaza aba diaspora benshi bafite imigambi itandukanye n'imiburiburi ku mpapuro mhm. baba bifuza kuba borangurira i burundi mhm. ariko ugasanga rero bimwe bita finansima bimwe by'amabanki ngaho nivyo bibagora mhm. benshi usanga nta mitungo bafise ngaho mu burundi mhm. bevuriwe hanze ni ukuvuga ntaco bafise berekana ngaho mu gihugu yego ugasanga rero amabanki nashaka ndamaze ati wewe yabigenje gute ariko arakumva ariko arakumva aca kumbure rero vyofasha abandi barundi bari muri diaspora bifuza kuja gukora ibikorwa hiyo mu mhm. yandi madomene ingene mu vyitwaramwo muri iyo nzira murakoze aha sinzi ko ikibazo eh, ari ico nicanye mu bufise n'ikindi kugira ngo tuje tugira ko nimba ufise ikindi kibazo ntugende utakibajije oya jewe nahejeje ahanini kwa ukumukeza no kumubaza ku gusa kugira ngo abe asa n'uwutubereka umurongo ingene wewe yabigenje urakoze cyane david reka tumuha akanya nyine we nyine aca kwishyura ubu nyine ijya muri rwanyu eh, fabrice ego ah, murakoze cyane Mr david ah, ikivugo ni kimwe turi kumwe twese birashoboka mhm. hari abantu benshi nama najyanye mu mabanke bakabaha ingurane mhm. hari abantu benshi b'abakiriya banje bamaze guha ingurane mhm. ah, mugabo hejuru y'ibyo woba yipfuza wese ko ah, cyangwa uwo bahura n'izo ntambamyi cyenda mhm. muhaye ikazi iwanjye arashobora kuza akanyereka ati byagoraniye ngaha cyangwa nkamugira inama y'ukuntu bishoboka kuko urumva je ku bwanje vraiment notera kama ba diaspora bose mm -hmm. abashoboye mm -hmm. bipfuza kurangura imigambi bagiye barahura n'intambamye mm -hmm. aho babona je nshobora gufasha nk'abandi eh, novuga ati ndi play kuba n'umufasha uwo ari we wese kugira ashike ku ndoto ziwe ya